І так, як тільки що в наметі, очманілі від цілоденного напруженого чекання, від сірого, одноманітного дощу, люди не могли утриматися, щоб не позіхнути, коли хтось позіхав. Так само і тепер, почувши, що хтось перелякано прошепотів Татари тікають, вони й собі тремтіли від жаху і шепотіли Татари тікають вже не можна було втримати їх від утечі жодною силою. Холодний вітерець подув зі сходу, ще густіший, ще непроглядніший став туман над ставом. Почало дніти. Ось уже й табір ворожий подекуди почав випливати з імли. Коло греблі Богун і його товариші напружено дивилися вдалечінь. Жодного руху в таборі жодного звуку, а здається, час би вже грати зорю, час вже заворушитися й слугам і жовнірам. Вони таки справді щось таке затівають, подумав Богун. Табір як мертвий. А дивіться ну, хлопці, а що там чорніє на пригорку? Ну, якісь дві постаті. Дві чи одна? Ні, здається, дві. Ні. Одна друга десь зникла. О, а тепер зникла й перша. А більше ніхто не бачить людей у таборі? Ні. А он там, на горбку, ну сюди, ближче до шляху. Та то ж, здається, ті самі дві постаті. Чому ті самі? Та тому, що одна височенька, а друга, немов хлоп'я, чи що. Що, то вони шапками махають? Ні, то здалося. Дивись, дивись, як швидко побігли. Хлопець попереду, а той другий все відстає. Зникли? Зникли. Та, певно, ярок. Ха, а в таборі, окрім них, так неначе душі живої немає. Справді, ані душі. Пане полковнику, то ж ті люди сюди біжать. Дивіться, он вони вже на дорозі до греблі. Богун придивився уважно. Справді, сюди. Тікають вони звідти, чи що, але то не женеться. Може б, вибігти їм назустріч? Ще не час. Обережно, хлопці. Може, якась засідка. А людей, що біжать, не зупиняючись, видно вже добре. Обидва в однаковій одежі, певно, слуги одного пана. Агоу, агоу. кричить один і голос, наче Богонові знайомий. Аго. відповідає богун і штовхає коня вперед. Козаки мчать за ним. Утікачі зупиняються і підкидають шапки вгору. Діду, Максиме. кричить богун. Замить він уже на землі. Цілуються то з хлопцем, то з дідом, а від хвилювання вони не можуть сказати й слова. Сльози течуть по їхніх змарнілих обличчях не може втриматися від сліз і богон. Утекли, перемагаючи себе і ковтаючи сльози, каже дід. Ляхи, утекли. плаче і сміється хлопець. А як же вони вас не наздогнали? Утекли нікому. Повтікали, ридає дід. Хто повтікав? Ляхи, всі чисто. Як? Увесь табір? Увесь, усі чисто. Діду, що з вами? Максиме, дід, певно, захворів. Ха, ні, матері його ковінька. Там таки можна було з глузду сунутися, тільки ні. Бог милував. Всі чисто повтікали ляхи. У таборі ані душі живої. Ми хотіли прибігти раніше, боялися. Якийсь час усі стояли, мов приголомшені. Слава Богу, сказав один з козаків і зняв шапку. Слава Богу, слава Богу, промовили всі присутні. Та невже ж таки всі, як один, повтікали? запитав хтось із козаків. Усі. І Ярема, і конець польський, і лащ? Усі. Ну, а табір же як, а вози, а гармати все покидали. Ой, і добра ж там, певно, пане полковнику. О, от би зараз туди проскочити. Богун нахмурився. В жодному разі. Всі негайно до полку. Чекати мого наказу. А нам, звернувся він до діда і Максима, треба чимдуж до гетьмана. Ой, я про головний забули раптом сказав дід, коли вже переїхали греблю і взяли для втікачів коней, щоб їхати до Хмельницького. Ми ж село бачили у конець польського. Богун аж коня зупинив. Першою його думкою було зараз же летіти до свого полку і помчати з ним полякам навздогін. Але це було б порушення дисципліни. Чим би я кращий був у тих козаків, що просилися негайно ж до табору на грабунок, стримав себе Бугун і чимдуж погнав коня до Хмельницького. Від дозорів, що стояли недалеко польського табору, гетьман уже знав, що поляки готують якусь несподіванку. Своїм звичаєм він сподівався всього найгіршого. Отже, коли Богун, веселий, жвавий, з юнацьким вогнем в очах прибіг і сказав, що поляки тікають, Гетьман йому не повірив. Тільки Максим і дід, може, не так їхні слова, як вигляд, остаточно переконали гетьмана. Звістка про втечу блискавкою облетіла весь табір. Ще дазу Гетьманського почали шикуватися полки. Частина козацького війська, що складалася з покозаченого поспільства, безладними юрбами, незважаючи ні на що, ринула до польського табору. До пана гетьмана. Всю старшину просять до пана гетьмана, почувся дзвінкий голос Джури. А де гетьман? спитав Богун. Недалечко тут, он за тим ярком, у наметі князя Заславського. Богун, загадавши Приндякові, щоб розпитував, де дід Панас і Максим, торкнув коня. В розкішнім наметі князя Заславського. Хмельницький чекав старшину. Він сидів край столу і потроху потягував мед із високого золотого келиха. Уже смеркалося, і на широкім столі горіло п'ять пар свічок у срібних важких свічниках. Тут же на столі лежала і позлотиста велика булава князя Заславського, саджена ясписами і туркусами. Дивись, весело, зворушено крикнув Хмельницький, привітавшись з богуном. Це мені подарунок. Якийсь козак приніс, а який я не знаю. Передав булаву Джурі, а сам скоріше назад. Боюсь, каже, щоб там горілки без мене не випили. А он де глянь, шолом і лати з чистого срібла литі. Пане гетьмане, там карету привезли, оту, що ви казали, підійшов Джура. А зараз. Ой, кажуть, цікава карета. Наливай пий, я зараз. Гетьман осушив келиха і вийшов. Богун випив і собі меду і почав був роздивлятися навкруги. Аж раптом десь близько, певно, за килимом, у другій частині намету, почувся голос самій Лазорки. То це вже який віз? хтось відповів. Це з тих, що на Чигирин? Шістнадцятий. Ну, Скажи, що там було? Богун одгорнув завісу і побачив зорку, що сидів за маленьким столиком над паперами і каламарем. Коло зорки стояв Стецько, Джура Хмельницького. Зорка поздоровкався з богуном і зараз же знову почав писати, промовляючи стиха за Джурою та інколи облизуючи язиком верхню губу. Кунтуш оксамитовий, нестрижений червоний, таким же отласом підбитий, з золотими петлицями, опанча кармазинова з золотими потребами і великими гудзиками, теж золотими. Кунтуш амарантовий. Чекай, кунтуш амарантовий, здається, вже був, підвів голову Зорка. Ну що ж, то це певно другий. Пиши, пане писарю, а то не встигнемо до наради. Гаразд, кажи. Богун, щоб не перешкоджати, сів у кутку на ослоні і витягнув люльку. Думати ні про що не хотілося. Жупан. тягнули далі Джура й Зорка. Кармазиновий саєтовий, цеглистий саєтовий, фаландиш блакитний на вбрання, шапок соболевих оксамитних дві, ніж турецький шабля гусарська, кульбака подорожня з пістолями, мисюрка, кубок срібний, каблучок три золотих, пороху два камені, книжок чотири, поздро з талярами й червінцями. Ого, подумав Богун, а це ж тільки в одного шляхтича взято. Пане полковнику, там ваш якийсь хлопець підійшов до Богуна гетьманський Джура, а поклична його сюди. Увійшов Максим. От і добре, сказав богун. Тебе приндяк прислав? Я хотів, щоб.